บุ๊กทูสี่สิบสามยอนจูซัมที่สวนสัตว์บุจเ動物園でสวนสัตว์อยู่ที่นั่นอาโโซกะบุจเอนเดสยีราฟอยู่ตรงนั้นคิิรงกาอิมัส หมีอยู่ที่ไหนคมクマะどこですかช้างอยู่ที่ไหนゾウはどこですかงูอยู่ที่ไหนヘビはどこですかสิงโตอยู่ที่ไหนライオンはどこですかดิฉันมีกล้องถ่ายรูป カメラを持っています。ดิฉันมีกล้องถ่ายวิดีโอด้วย私もビデオカメラを持っています。ดิฉันจะหาแบตเตอรี่ได้ที่ไหน電池はどこですかนกเพนกวินอยู่ที่ไหนเพนペวギンはどこですかจิงโจ้อยู่ที่ไหน カンガルーはどこですかแรดอยู่ที่ไหนサイはどこですかห้องน้ำอยู่ที่ไหนトイレはどこですかมีร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นあそこにカフェがありますมีร้านอาหารอยู่ตรงนั้น あそこにレストランがあります。อูดอยู่ที่ラクダはどこですかゴリラแลマーライอยู่ที่ゴリラとシマウマはどこですかเสือและจระเข้อยู่とワニはどこですか